kwa mitume yake Allah subhanahu wa ta'ala wakadhalika baina ya wanadamu amewafadhilisha manabii na katika manabii akamfadhilisha mtume wetu Muhammadun alayhi afdalu salati wa atammi taslim wakadhalika katika masiku na katika miaka na katika miezi Allah subhanahu wa ta'ala amefadhilisha huu mwezi ambao kuwa tukmo ndani yake mwezi wa Ramadhani na katika mwezi huu akafadhilisha siku katika masiku ya mwaka yote fihi lailatun ndani yake kunayo siku au usiku khairum min alf shahrin ni bora kuliko miezi elfu moja na kila kiumbe ambacho kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekifadhilisha basi Allah subhanahu wa ta'ala ametutajia baadhi ya mambo ambayo kuwa amemfadhilisha kwayo huu mwezi ambao kuwa tumo ndani yake ni mwezi ambao kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha ndani yake kitabu chake kitukufu qala الله tabaraka wa taala shahru ramadana alladhi unzila fihi alquran hudan linnas hudan linnas wa bayyinatin min mwezi wa ramadhani ambao kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha ndani yake al ili iwe ni mwongozo kwa wanadamu wa bayyinatin min al-huda wakadhalika mwezi huu Allah Subhanahu wa Ta'ala ameijalia kuwa ni mwezi ya waumini wote kutekeleza nguzo miongoni mwa nguzo kuu za dini hii ya Kiislamu nayo ni ibada kuu ya kufunga قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun enyi mloamini Allah subhanahu wa ta'ala amewafaradhishieni kufunga kama vile aliwafaradhishia umma waliotangulia mayahudi na manaswara walifaradhishiwa na waliekewa uwajibu wa kufunga nao ni katika mwezi wa Ramadhani la'allakum tattaqun la'allakum tattaqun ili mumche Allah subhanahu wa ta'ala ili mpate uchaji Mungu Allah tabaraka wa ta'ala huu mwezi mwezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelazimisha ndani yake waumini watekeleze hii nguzo kuu ambayo kuwa Uislamu umeundwa juu yake An ibn Umar radiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallama buniya al-islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi ramadana وحج البيت رواه البخاري ومسلم وإسلام umeasisiwa juu ya miundo misingi tano shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah ambayo kuwa ndiyo asasi ya kila jambo rasul amri alislam kichwa cha mambo yote ni uislamu na huthubutu uislamu kwa shahada mbili kisha ikamati swala uislamu umeasisiwa kwa kuswali swala tano za faridha usiku na mchana wajibun juu ya kila mu'min wa kiume na kike wakadhalika kutoa zaka za mali ambazo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewapa waja zake matajiri watakiwa watoe shukrani na wajitakase kwa mali ambazo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewapa wawape ambao kuwa hawanayo katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala mafukara kisha kuhiji jumba tukufu la Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika ni msingi ulioasisiwa juu yake dini hii kisha nguzo ya tano ni hii nguzo ya kufunga swaumu ramadhana kufunga mwezi wa Ramadhani imechukua sehemu katika kuasisiwa jengo la Uislamu kufunga katika mwezi wa Ramadhani ibadallah ilikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallama Ramadhani ikiingia basi huwapa bishara umma wake kwa jumla huwapa habari njema kuwa msimu ambao kuwa umewakabili msimu ambao kuwa wamo ndani yake ni msimu wa khairi kubwa asema abi huraira radhiallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك enyi waumini imewajilieni ramadhani mwezi wenye baraka tele imewaingilia mwezi wa kufunga mwezi wenye baraka tele faradallahu azza wa jalla alaykum siyamahu Allah subhanahu wa ta'ala amewafaridhishia kufunga katika mwezi huu tuftahu fihi abwabu sama jueni kuwa hufunguliwa katika mwezi huu milango ya sama milango ya mbingu katika mwezi huu huwa ni yenye kufunguliwa watughlaqu fihi abwabul jahim na milango ya kwenda motoni huwa ni wenye kufungwa watughallu fihi maradatu shayatin na mashetani vichwa vya mashetani mashetani ambao kuwa ni maraisi huwa ni wenye kufungwa minyororo wasiweze kufanya vitimbi walivyokuwa wakivifanya katika miezi mingine hii yote ni kwa ajili ya fadhila ya mwezi huu milango ya pepo yafunguliwa kwa ajili ya matendo ya waja matendo mema ambayo kuwa watakuwa wakishindania kulifanya na milango ya moto huwa ni wenye kufungwa ili ambaye kuwa ana uzoefu wa kufanya maasi basi awe ni mwenye kusita katika mwezi huu na mashetani wenye kutia wasiwasi na tashwish huwa ni wenye kufungwa ili waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wawe ni wenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa upeo wa kumwabudu fihi lailatun asema mtume sallallahu alayhi wasallama kutanabahisha umma wake katika mwezi huu kunao usiku khairum min alf shahrin usiku ambao kuwa ubora wake wazidi ubora wa miezi elfu moja usiku mmoja wazidi miezi elfu moja miezi ya mtu aina gani aambiwa mtume sallallahu alaihi wasallama walikuwa katika umma waliotangulia mtu akibeba silaha zake akitoka kwenda kupigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala hawi ni mwenye kuvua silaha hizo kwa kipindi cha miezi elfu moja yuko katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala yuwapigana anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wengineo wenye kufunga na wengineo wenye kutoa zaka na sadaka na kuswali na kufanya ibada chungu nzima kipindi cha miezi elfu moja Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema umma wangu utawafikia lini watu ambao kuwa wamepewa umri mrefu umma wangu umri wao ni baina ya sitini na sabini akateremshiwa inna anzalnahu fi lailatul qadr ليله وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من ألف شهر akaambiwa kuwa tumeuteremsha Qur'ani huu katika lailatul qadri usiku wenye cheo tumeteremsha maneno matukufu katika usiku wa qadar wama adraka ma lailatul qadr na litakujulisha nini uzito na fadla ya lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf shahr usiku wa qadar ni bora kuliko miezi elfu moja ya wale ambao kuwa walikatikia katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ibada Allah hii ni fadhila imetunukiwa umma huu man hurima khairaha fakad hurim asema mtume sallallahu alayhi wasallama mwezi huu bali usiku huu atakaye haramishiwa khairi yake basi hakika huyo ameharamishiwa kunao katika watu ambao kuwa mwezi huu wawapitia kama siku katika masiku ya miaka yake kuna watu usiku huo huwa ni wenye kuwapita kama usiku mwingine katika usiku wa maisha yake bali watu humwasi Allah subhanahu wa ta'ala katika siku za fadhila haya zimeondoka nyuso zimeoshwa kutokamana na haya haumchi Allah subhanahu wa ta'ala hata katika siku ambazo kuwa Allah subhanahu wa ta'ala awaambia kuwa elekeeni kwa Mola wenyu inkuje katika hadith nyingine asema mtume sallallahu alaihi wasallama baada ya kutaja fadhila hizi ya baghi alkhair halumma wa ya shar qasir ewe mwenye pupa ewe mwenye azma ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kutekeleza toa ya Allah subhanahu wa ta'ala halumma basi elekea kwa haraka basi fanya himma katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya yale ambayo kwa amekuamrisha waya ya shar na ewe ambaye kuwa uko katika ghafla ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala ewe ambaye kuwa umefungwa katika maasiya una mazoea ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala pasina kuchelea kasir basi ogopa achana na maasiya sio wakati wala sio msimu wa mtu kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala ibadallah mwezi huu Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi watakaofunga hii mwezi malipo pasina ujira atawalipa malipo yao pasina hisabu yuwaffa saimuna ujurahum bighairi hisab Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi wenye kufunga kisawasawa atakuwa ni mwenye kuwalipa malipo yao pasina hisabu عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة أشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدأ شهوته يدأ شهوته وطعامه وشرابه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فيه صائم أطيب عند الله من ريح المسك رواه البخاري ومسلم asema صلى الله عليه وسلم kila matendo ya mwanadamu amebainishiwa ametajiwa malipo ambayo kuwa atachuma akiyatenda kullu amali ibni adam yudhaafu alhasanatu ashru amthaliha kila wema aufanyao mwanadamu wema wake ujira wake alipwa kwa mara kumi ila 700 dhifin mpaka mia saba qala allah azza wa jalla illa as-sawma isipokuwa ibada hii ya kufunga ibada ya mtu kuacha shahwa za nafsi yake kwa ajili ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu li wa ana ajzi bihi asema Allah subhanahu wa ta'ala ibada hii ni yangu mimi mimi ndiye ambaye kuwa nadhaminia ujira wake asema mwanachuoni ibn Athirin rahimahullah ibada za swala na haji na zaka na mengineyo waliwahi washirikina kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake illa hii ibada ya saum ndiposa Allah subhanahu wa ta'ala akasema illa sawma isipokuwa ibada ya funga haijawahi washirikina kujikurubisha kwa miungu yao kwa kufunga na watafungaje na ilhali kufunga ni kuacha maasiya hii ni ibada kuu illa sawma fa innahu li Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka kuwa nia yake mwenyewe atakuwa ni mwenye kulipa asema fa inna as-sa'ima yad'u shahwatahu wa tu'amahu wa sharabahu min ajli kwani mwenye kufunga aliacha matamanio ya nafsi yake aliacha vyakula vyake aliacha chakula chake kwa ajili ya kunitii Allah subhanahu wa ta'ala lisaimi farhatani mbashirie mwenye kufunga furaha mbili farhatun inda fitrihi furaha pindi anapofungua wa farhatun inda liqa'i rabbih na furaha pindi atakapokutana na Mola wake mfalme mwenye ahadi isovunjwa wala khalufu fihi sa'imin atyabu inda Allah min rihil miski na harufu itokayo kwenye kinywa cha mwenye kufunga ni bora ni nzuri kwake Allah subhanahu wa ta'ala kuliko harufu ya manukato ya miski ibadallah hizi ni baadhi ya fadila ya siku hizi ambazo kuwa tumo ndani yake hizi ni baadhi ya khairat ambazo kuwa zapatikana katika mwezi huu wa Ramadhani Allah subhanahu wa ta'ala atujalie من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله ukala wenye akili na werevu katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala ni wale ambao kuwa wanaposikia ulinganizi wa khairi walinganwa wanaposikia tahadharisho kutokamana na maafa huwa ni wenye kupulika masikio huwa ni wenye kuzingatia huwa ni wenye kuelekea ilikuwa mtume sallallahu alaihi wasallama ambaye kuwa ni uswa ni mfano bora kwa watu ikiingia mwezi huu wa Ramadhani asema ibn Abbas radhiyallahu anhu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallama ajwada an-nas bil khair alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallama baina ya watu wote ndiye mwenye ukunjufu katika khairi wakana ajwada ma yakunu fi ramadhana na ukunjufu wake wa khairi ilikuwa ikizidi katika mwezi wa ramadhani hina yalqahu jibrilu alayhi salam pindi anapokutana na jibril alayhi salam wakana jibrilu alayhi salam yalqahu kulla laylatin min ramadhana hatta yansalikha na alikuwa jibril akikutana na mtume sallallahu alaihi wasallama katika kila usiku wa Ramadhani mpaka mwezi uishe yaaridu alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-Qur'an mtume sallallahu alayhi wasallama akichukua fursa hii ya kufanya murajaa na kusoma kwake Jibril alayhi salam al-Qur'an fa idha laqiyahu Jibril alayhi salam kana ajwada bil khairi min ar-rih al-mursala alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallama pindi anapokutana na Jibril basi huwa ni mwenye kheri zaidi kuliko mawingu ambayo kuwa kuliko upepo ambao kuwa waleta mvua wenye khairat kwa wanadamu mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa akikithiri katika kufanya mambo ya khairi wakadhalika alikuwa akihimiza umma wake kufanya khairi akisema katika hadith ya Anzaid ibn Khalid al-Juhani man fattara sa'iman kana lahu mithla ajrihi ambaye atamfuturisha mwenye kufunga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kana lahu mithlu ajri basi ataandikiwa ujira mfano wa yule mwenye kufunga aliyefunga akasoma Qur'ani alofunga akatoa akatoa sadakat alofunga akasoma Qur'an alofunga akawafanyia wazazi wake wema alofunga akaishi na jirani zake kwa wema basi mema hayo yote yule ambaye kuwa atamfuturisha naye kadhalika ataandikiwa ghaira annahu la yankusu min ajri swaimi shay'un pasina kumpunguzia yule mwenye kufunga katika thawabu ya matendo yake iwapo utawafuturisha mamia ya watu au maelfu ya watu basi wale wote mema yao wakadhalika utaandikiwa hii ni ujira wa matendo katika mwezi huu na alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallama akihimiza umma huu akisema man qama ramadhana imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi waman sama ramadhana ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ambaye atafunga mwezi huu ambaye atasimama kuswali swala za usiku katika mwezi huu ambaye atasimama katika usiku wa lailatul qadri imana wa ihtisaban kwa hali ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala kwa hali ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala wahtisaban na kutarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ibadallah atakuwa ni mwenye kusamehewa makosa yake na madhambi yake madogo yote ambayo kuwa yametangulia alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallama ni mfano bora kwa umma huu ibadallah endapo mtu asikia khairati hizi zatajwa na soko zimefunguliwa na bidhaa zimeorodheshwa na bei zimeteremshwa mwenye akili atakiwa basi na ajipinde aelekee sokoni awe ni mwenye kuingia katika biashara hii ni biashara baina yako si na baina na mfalme yeyote katika ulimwengu huu hii ni biashara baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala hii ni biashara ambayo kuwa ambayo wafanya naye biashara ni mwenye malipo ni mwenye mali bali ni mwenye ufunguo za hazina za bingu na ardhi alipa pasina kuhesabia mja wake malipo yake ibadallah inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wala dhikrullahi akbar والله يعلم ما تصنعون قوموا للصلاة